اللهم ألهمنا علما نفقه بأوامرك ونواهيك وارزقنا فهما نعلم به كيف نناجيك برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم يا من مفاتيح الأمور كلها بيده وإليه يرجو الأمر كله يا فتاه يا عليم افتح علينا فتحا قريبا يا فتاه يا عليم يا فتاه يا عليم يا فتاه يا عليم نوينا التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والمذاكرة والتذكيره والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى وبسند المتصل للإمام المحدث رحمه الله تعالى وأدام النفع به وبعلومه الشريفة في الدارين آمين رضي الله عنكم وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم na hadithi imepokewa na Abi Said al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu kuwa bwana mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallama ba'atha ba'athan ila bani lihyan min Huzail alituma kikosi kwenda katika bani lihyan hili ni huu ni ukoo katika Huzail kabila la Huzail faqala akasema liyamba'ith min kulli rajulaini ahaduhuma na atoke katika kila watu wawili atoke mmoja mmoja abakia anaangalia nyumbani kwao kote kuwili na mmoja atoke kwenda vitani eh wal ajru bainahuma na ujira watapata watu wawili atapata yule alobakia kwa ajili ya kumsaidia yeye na kumsaidia yule mwenzio alokwenda vitani رواه مسلم وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لقي ركبا بالروحاء alikutana na msafara mahali panaitwa Rauhai ni karibu na Madina na msafara huo alikutana nao katika hajatul wadai mtume anakwenda hija na msafara nao akakutana nao njiani Fakala akasema bwana mtume sallallahu alaihi wasallam manil qaum ni akina nani nyie? Qalu wakasema almuslimuna sisi ni waislamu. ili ndio neno watu wanaliogopa. Usema ukiulizwa kusema kama mimi ni muislamu mtu anaogopa. Eh, sema mimi ni muislamu bwana, usiogope. Eh, I'm proud to be muslim. Mimi najifakarisha kuwa muislamu. فقالوا من أنت نوي ناني من أولا هم جوه توم صلى الله عليه وسلم قال قسم رسول الله باسي تنوك قيانا وكا بتا سواب زكوة ما صحابة بعد هفو فرفعت إليه امرأة صبيا Mwanamke mmoja akamchukua mtoto mchanga akampelekea Mtume sallallahu alaihi wasallam, mtoto mdogo labda miaka miwili mitatu. Faqalat, akasema lihadha haji nje huyu anaweza kuhiji? Qala naam, Mtume akasema ndiyo. Walaki ajrun, na wewe utapata ujira. Rawahu Muslimun, hadithi amepokea Imam Muslim. Kutokana na hadithi hii ndio jumhuru ulamai pamoja na Imam Shafi radhiallahu ta'ala ndio wametengeneza hoja ya kwamba inasihi kwa mtoto ambaye hajabalege kuhiji lakini ile hija itakuwa ni tatawu haitakuwa hija ya faradhi kwake yeye yule na thawabu wanapata wale wazee wake ambao wanampeleka kisha wakanuia wao mahali pa kunuia mahali pa kutufu wakambeba wakatufu, mahali pa kusai wakaenda naye, mawe wakaenda wakampigia, na mambo mengine yote anamfanyia. Basi hao wote wanaofanya kazi hiyo katika wazee wake, wao ndio wanaopata ujira, na huyu naye anapata hija, lakini hija yenyewe hija ya sunna. Eh, Ashakubalege, ndo angekuwa amebaleke basi angepata hija ya faradhi hija ya faradhi haisihi ila baada ya kubaligh mtu mmoja ana watoto alikwenda hija yeye na ahali yake wakati mkewe ana mimba sasa wale watoto wanadai sisi baba tunataka kwenda hija utupeleke hija yule baba yao anasema inshallah mkibaleghe mimi nitawapeleka hija ili ipate mmoja anasema lakini baba huyu huyu asipelekwe huyu kwa nini huyu alikwenda na hija hija na mama alikuwa tumboni huyu <coughs> eh, maana kashahidi <laughs> sivyo eh وعن ابي موسى العشري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الخازن المسلم ميك حزين مسلم الأمين من يكوى منك معنى الأمين ومعنى مأمون فعيلك ومعنى مفعول الذي ينفذ ما أمر به أما أنا توى كلا لتو أمرشوه anapitisha kile alichoamrishwa yule mwenye mali akimwambia yule mweka hazina fulani anakuja huko mpe kiasi kadhaa umefahamiana eh? unafidhu ma umira bihi fayu'tihi kamilan anampa kamil muwaffaran ikiwa imetimia tayibatan bihi nafsuhu hali ya kuridhia nafsi yake haoni choyo kwa nini huyu anapewa fayadfa'uhu ila alladhi umira lahu yeye anampa yule ambaye ameamrishwa ampe basi umira lahu bihi ambaye ameamrishwa yeye ampe bihi kwa hiyo nini hiyo pengine hiyo sadaka au nini mali itakavyokuwa basi yeye anapata thawabu za kuwa ahadul mutasaddiqina kama mna nafasi kaini nyuma hapo kaini hapo nyuma yeye anahesabika ni mmoja katika wenye kutoa sadaka ahadul mutashikab yeye anahesabika kwamba kuwa ni mmoja katika wenye kutoa sadaka ahadul mutasaddiqina umefahamiana eh? na katika riwaya nyingine ahadul mutasaddiqaini mmoja katika wenye kutoa sadaka wawili maana yule aloamrisha sadaka itolewe na yule aloamrishwa kwamba wewe nenda katoe akaifikisha kamili mwafara hali yako imetimia bila ya kuona choyo katika nafsi yake haoni viki kupewa fulani kisha anampa kama vile alivyoamrishwa basi na yeye anapata thawabu kama aliyetoa sadaka طبعا yule aliyotoa atapata zaidi eh wa fi riwayati alladhi yuti ma umira katika upokezi mwingine ambaye anatoa alichoamrishwa wadhabatu na wamedhibiti wanavyoni wa hadithi neno hili almutasaddiqina liko almutasaddiqina bi fathi alqafi ma kasri nuni ala tathniya na pia iko kwa tasnia almutasaddiqaini kwa kuifatihisha kafu na kuikasirisha nuni ala tasnia kwa kuwa ni musanna wa aksuhu na kinyume chake pia imedhibitiwa imedhibitiwa kinyume chake eh wadhabatu wa aksahu na kinyume chake ala jam'i kwa jamu almutasaddiqina na almutasaddiqain wa kilahuma sahihun na kila moja katika hizo ni sahihi eh ndio maana wazee wale Mwenyezi Mungu awarahamu wanawafundisha watoto kutoa sadaka. Basi baba anataka kutoa kitu, anampa mwanawe, ambaye nenda pale msikitini, unaona pale ile ile sehemu ya kudumbukiza, wanaenda kadumbukiza pale, ili amzoezeshe, na yule akiwa amebaligh na yeye anapata thawabu, maana kafikisha matundu yapo hiyo, sasa nenda kadumbukiza pale والله ورسوله أعلم